դուրս կուրցրալում։ Մի մարդ հանդա էշավ կամար շենը։ Շենին կսմը հստումա տոն, կնկանը ձեն տամասմա տորնուպեցրա։ Կնգիթա էսա մարդստանը համել գոնաղ ունեն, կարել չմ կզել գոնաղ երոնիմ։ Այդ մարդը մտածում է, մտածում ասում է, բելի էս մրտունը չի։ Հələ մենք հինամ հրուցանան օրիսկյամ։ Միխլատых կինամա տանը թուշու յորոնում կյամ։ Կյամանուրից պիսիրանուն բալկոնու ցենտամ ասմա ակնեք տորը պեցրա։ Կնեգի թա ապակած նոր չսծե կորեք քինի մարտես վեր գիդա գելագանա ճաշի տիփի։ Փասապուսա թվակը ռադիլ։ Էս մարդը նորից է երկան մտածում, ետնանթայես ղուրթուղուրդ մրտունը չի։ Հələ քինամ դերին հրցնեմ տեսնամ ինչ է ասում։ Տա քինամա դերին քունուտեղա երկցնում, հտանքություն պիրում։ Որպեսզի բալկոնը դերը ցենատամ թա որթի դուրը բաց։ Այդ կնգանը սիրականը դուսակյամ մահակը տրանը կմական յորոնում դերեն գլխավը մհդ նիհսցնում ճղում առնփալալանում։ Դերը վաննամ միջև գլոխը առնփալալ դերած փելունը հվակումա տղա փախչում։ Այդ մարդն էլ նհտը։ Վերխելը հրանումն այդ մարդը թա ադեր, էս հենց այ մրտունը չինի։ Դերը թա ատանաշին Էսիս կիլե համարշենն էլ չի, ձեր տոնը վրնա։ թլանող թակավերի, թլանված գյուղացու եւ խապված վեզիրների մասին։ Մին թակավեր իրան երկու վեզիրին նհը դուսակամ երգիրի շորկամ։ Քնամա տեսնում մին հելևոր մարդ աղուն մգնած խոխանել խտած աղմնու պահոմա։ Թակավերը վեզիրին հետ այդ մարդի մտանամա բարյոր տամ յետանթա ահլևուր։ Կյանքումդ քանի հետ ես թլանվալ։ Այդ հլևուրը թա 3 հետ է։ Մինգել հլևորն հարցնում թա թակավերն ապրած կենա։ Կյանքումդ քանի հետ ես թլանալ։ Թակավերը թա 2 հետ թլանալում։ Պատրաստում ու մհետել թլանեմ։ Մինգել թակավերը հրցնում աթա Վեր երկու ղազ ղարկեմ, կկարես թփրես։ Հլեուրն ասում է, հա ես լատի մին պենի մատալ, ղարկե թփրեմ։ Թակավորը դա լավ։ Հլեուրն թողում ընտեղ քինամ։ Ժամանակը անցկենում, թակավորն է դեր կուվիզիրին ղարկում աթա։ Քեցե քեն հլեուրն խոսքեր կհրցրեք, գիտացեք, ինչա ասալ, եկեք ինձ սոցիկ։ Վեզիրնեն քինամն հլեուրն կոշտը հրցնում թա Ընտրնեն վեր եկալենք, թակավերը վեր քսրծրալա թա, քանի հետ ես թալանվալ։ Դու վել ասալս իրեք հետ է։ Մենք ուզում ենք գիտանք թա մարդ կյանքումը հիբա թալանվում։ Հիբա թալանում, յետան գազերը հունցուս թփռում։ Հələ որ թա դիպեներ ես մյուտաչ մասում։ Ամմը մինին հետ է հազար մանեթ պիտի տակ։ Հազար մանեթ տվեք ասեն։ Դե թակավերեն հրամաննա, կկարեն ու երկադարեն վիճ։ Դուսնոնում հազար մանետ տամ, ötələ որն ասում է. Մարդ հիբվեր աղջիկա մարդու տամ։ Են վախտնել թլանվում է։ Ես իրեք աղջիկը մարդու տվալ։ Իրեք տոնումն հտնեն տվալ։ Իրեք հետը ել թլանվալում։ Վեզիրնեն թա պա թլանել վերնա։ Դա թա փողոտովեք ասեմ։ Տանք հազար մանել տնտամ, էլ հելե օրնասումա մարդ են վախնա թլանում, վրվախ տղայա պսակում։ Թակավերն երկու տղայա պսակալ, 2 տոննա թլանալ։ Մինել պատրաստումա որ մինտեղին փսակի։ Տահանք հազար մանեթ ընտամ, հրցնում թապա այն հինչ գազերն վեր թփրումս։ Հələ ուրութա, այդ գազերն էլ դուքուք։ Կնոջ սատանայությունների մասին Մի մարդ 12 տարի շորակյամ Գնգան քելեգնեն հվակում դեպտերները մը գիրոտում։ Գիրոտած գնգան քելեգնեն լոխմին օխտու բեռնը տերնոմա։ Վեր բեռնը ծնդրանոմա, ոզմա իդ քինատոն հղննի մին ըխբրու գրաղը վննա կենում թա մխրը ջուրխմը դինջանա մին կնե կյամա վեր էտ ըխբրան ջուրտանը հրցնոմա թա հիշտեղս քինամ։ Էդ մարդն ասմա կինամում մեր էսի չշենը։ Էդ կնե գիտա եկերու գնու մարտանակած, էքուց երկկենաս կքինաս։ Դա թե չէ, պիտի սոր հսնեմ տոն։ Էդ կնեգ եւր շատ ասումա, քինենք հա քինենք վերջը ճարը կտրած քինամա։ Որ հսնում ընտոն կնեգ եդ մարդին հրցնումա թա, էդ օղտեն բեռնը ինչա։ հա»։ Էդ մարդն ասումա կնգա քիլիգնեյա։ Էդ կնեգ է թուրուններումա, թա պիտի լող քու ձերքավդ նիածես մաչը։ Էդ մարդն ասումա Ահ, ոնախ չսպահում քու գործը տա։ Տանք խես օզում թուրունածես։ Էդ կնեգն ասումա Ես հատս ճղճղլա գանում, ժողովուրդ լող գլխեց ովակեմ։ Ասեմ ինձիրա սաթաշմի շայլալ։ Դա հվատում չի։ Օղտը առաջնակցություն երկինա, կնեգը ճղճղամա, ծյուները թագում ժողովուրդ լող գլխեն հվակում հրցնում ընթա ինչա պտահալ։ Դա թաթե վեչիչ, վեչիչ։ Իմ մրակուր տղանա է 12 տարեա։ Յուրուր տեսալ չենք։ Մեհեն բյուրդան պտհեցինք, էլ դիմացինք վիճ, ուրխուտանան սկսեցինք մս գործունելը։ Տահանք հվատոման։ Ետամին թակունտեղ այդ մարտին թա միհենք խապալում վեր օխտեն պերնը նիչածս թուրունը ըսլականում ինձ իրա սաթաշմի շայլալ այդ մարտը թա վայ ես քզ մատաղ օխտսել քզ մատաղ օխտեն պերնը լող նիքածս թուրունը մնակ թա ինձ խայտարակ չալես այդ մարտը տանոմա օխտեն պերնը նիածում թուրունը էրում Կնագիտ հապավեր 12 տրնվա անագիտ նիծը ցերթուրունը մենք ինչս ըննակամ տաթա վախում ասեմ։ Այդ կնեգ եթե վախել մի ասի, այդ մարդն ասում է, «Վեր սարանանց կենամ հսնեմ տոն, քո այդ մին քալագիտ վեր գիրիմ, այն օղտեմ պերնա շտնականա»։ երկու ախ Մենք հաչալ մենգել մենք խոսակ ախբերիննում։ Տանք շատ քասի բնապրում։ Մսլահաթն անով էր ախբուրցմինը տանը կերա, ին մինի կինա օրիշտեղ ծառայություն անե, փողը շխադե պիրի զորրամիթարավ ապրեն։ Խոսակը տանը կենամա, քաչալը կինամա, կողքը շենան մին հարուստ մարդու կշտի նոքարություն անում։ Հենց սուրտա օրը այդ հարուստը պայմանատունում ասմա քեզ մին ճոխտ գյումաշ, մին կր, մին էշ մենք ելմին թազի ընտավ։ Սա գորու թազին հիշքան տեղ վաստվավ, ենքան տեղ պիտի վարես։ Ուրուգունել էշի պիտի թամյուս ծրտոտ չտերած փադա պերնես պիրիստոն։ Դու մեասիլ այդ երգիրում ներ շատ հուշեր կան, ծմկներ են անհենդեր են ծարերը լող ծրտոտրած։ Տեղ թամյուս փատ կթանվալ չի։ Երկունջի պայմանել ենա, վրտոն քինելանը յետը գյումու կապած գյումուշներեն ենքան տերման պիտի տա վեր կլխնեն տերմանավ ծածկվեն։ Այդ քաչալը գյումուշնեն կրը թազինան էշի յորաոնում քենամ հանդ։ Գյումուշնեն լծումը սկսում վարանելը։ Թազինել սաղորո այդ հնդերավը վազվազանում, սաղորո վարումա վարում, հազում վաստված տղրքը կարմ չի հսցնե։ Յուրիգուննել շորակյամ որ թամի սրտոտ չտերած պետք տանա, կտրե էշ իմպերնը պիրիտոն կարմ չի։ Էշ նարաշնակցում, դեր տակ պիրում տոն։ Մենգել քնամ թա գյումշներեն տերմանտա, դերմանա ճովրանավա ացումա ախուրու, գյումշնեն կալխանեն ծակոման տական տեր բուզհարում, կալխանեն տական տուսոն։ Մինչև կսքշեր տա տերման ացումա ացում կարմ չի գյումշներեն կալխանեն ծասկե։ Գզնված դղել բրանվումա կոնենում։ Էքսի օրը այդ քաչալը կինամա խազայինին կոշտու թա պայմանդ կարամչում կադարեմ, ես կինամում մրշինը։ Խազայինը թա կինը տակինամա քոսակ ախբորու գլոխը եկածը նաղլանում քոսակը թա դեմի հնգել դու տանակած մինգել ես եմ քերամ դա քչալեն թողոմատանը գնամ համին հարուստեն կոշտը Այդ հարուստը դրան նոք հարայորոնում, ելային երկու պայմանը տնում առաջին, էքսը Խոսակը կեմուշնեն կրը թազինան էշի յորաոնում կինամ հանդը։ Պարանվո մեջևիրուգուն կոնինում երկնում լուցնան սամայքը կոտորում էշին պերնում տանում տոն։ Խազայինը վեր հրցնում ասում է՝ «Տափը մտածեցին չսրալ»։ Տաթա, դե ինչան եմ, իշքան շորում եկալ, թամյուս ծրտոտ չտերած փաճ չմ ճարալ, մնաք սայալալ։ Խազայինն էլ կարամ չի խոսի։ Մենք էլ քնամա վեր երկունջի պայմանը կդարե, դերմաննացումա ախորու գումշներն կլխնեն կտորում, ախորումը թաղում։ Դերմանավը ծածկում։ Տարավեր կյամա տիտեսնում խրեգամանամ թակիժվի։ Վեր իրայա պրծնում հրցնում ադա, ինչի սրալ։ Տաթա ինչքան տերման ածումի գլխնեն ծածկում չին էլա պուզը փտրոկը նրան գլխնեն տական դուս գալալ դու վել ասալես այնքան տերման տով որ գլխնեն ծածկես ես էլ ծսկած էլի Խազայինը տեսնում է որ տա հլա շատ օին պիտի հյուրան գլխին խաղանե ոզմա մի մանակ տանա որ դրան ազատվե Կինամա պելում կոշտու որ դրա հտը մսլահաթանեն քուսակենելաս մա որ տանը կենա դորնը պես չթողե Քշերեն կսինել ճիրակավքինա յուրանց տանը տոն։ Տահակ մրտը կնակ վերքինամն պելուն տոն, քշերեն կսին քոսակը տանը տորնո պուկումա, ճիրակի ցերկնոնում տորնո շիլակում քինամ տահանց հտան։ Էդ վրտի տեսնումն լափն պլանում։ Պելին ասումա էլ տարանա պրծնելի թահրիճկա։ Տոն տեղ թողեցեք, գլող երկալիկ, փախեք, վրսաղել պրծնեք լավա։ Տահանք տոն տեղը թողոման փախչում։ Խոսակներ հտարներան։ Հսնում ոնցով են կողքեն մին պեցյուր թումբ տեղ օբայում վրթողում նստոտում վրդինջանան։ Հացնոտում դինջանում տեղերնեն կցյուն վրքոնինին շերեն կեսին մրտկնեք մսլահատն անում վրտրան կցին ծովը։ Խոսակը տապուրանում սոտոսոտ քոնայնում իբրև սկանոմա։ Հենց վեր մարդը քնավա հանցնում, երակենում կնկանն հետ խազային ինքցում ծովը, կնկանն սպանում, մարդին ջիրան դյուսոնում, ցիան կպոտում, կողքը արտեն մաչին պես թողում։ Հրտատարը կյամա հրցանա ճղճղամ, ցեն տամթա ացիավոր, էցին խյես արտս ռծունում, ցիավունն խոսում չի։ Նորից ացեն տամթա ակնծար, կզնհը չում, հələ հա ռխետ լայաղը օզումլ չես, ժողովստաս։ Տեսնմավրցիա, որը յուրան մրթատեղ չի դինում, այդ հրտատարը մծ փայացեր կինկյամ ատրա գլխնդխում գծում ծին տակը։ Խոսակը կյողլուկած աստեղան տուսակյամ թա վայ, աղբորս պնեցին։ Այդ հրտատարնան յուրան բարեկամներն կյաման կուսակեն խաթերը կթանոն թա դելավ լավ գիտացալ չի, արտերս սրել սելալելի, կզնված մարդա, խալա գիտացալ չի։ Բիրոման այդ քուսակեն մին քանի ծիապերնցորեն տամ հիշտեցնում։ Կոսագնել պիրումա այդ ծորենը խազայինին իլաշ չիլած վսկեն նամ փողերը սա հարստությունը տահանց բերնել տամ կնամ խազայինին տանը իլաշ չիլածնել հովակում քշում թուշ իրանստոն քաչալախ պորոթա հասե ստին ծառայությունանում ստին փողը աշխատում վրկարեն ապրի